Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունը համալրվել է գերմանական արտադրության հեմոդիալիզի նոր սարքավորումներով։ Հեմոդիալիզի բաժանմունքը ԼՂՀ-ում գործում է 2006 թվականից։ Վերջին տարիներին ավելացել է սուր երիկամային անբավարարությամբ հիվանդների թիվը։ Դրա պատճառով կարնոր սարքավորումների պահանջ։ ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը դիմել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, ում աջակցությամբ էլ բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր սարքավորումներով։ Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնիտրական ընկերության հեմոդիալիզի բաժանմունքի վար վարիչ բժշկուհի Քրիստինե Ավագիմյանը պատմեց նոր սարքավորումների մասին։ Значит, что такое процедура гемодиализа и какие больные получают? Те больные, у которых отказали почки. Այն հիվանդները, ովքեր ունեն սուր երիկամային անբավարարություն, արհեստական երիկամների ապարատների օգնությամբ կատարում են արյան մաքրում, հեմոդիալիզ։ Այս պայդրությամբ մենք աշխատում ենք նոր սարքավորումներով, որոնք մեզ է տրամադրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Օգտվելով առիթից իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Արա Վարդանյանին, քանի որ գերմանական ֆիրմայի այս նոր սարքավորումները բավականին կօգնեն մեզ։ Сеанса и обратно заводим в организм. За 4 часа достаточно бывает за один сеанс, чтобы очистился организм. ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը իր խոսքում նշեց, որ թեև հեմոդիալիզի բաժանմունքը մեզ մոտ գործում է 2006 թվականից եւ ունեինք համապատասխան սարքավորումներ, սակայն նոր ստացած սարքավորումների անհրաժեշտությունը կարեւոր է։ 2006 թվականից հին հիվանդանոցում սկսեց գործել դիալիզի բաժանմունքը, այն ժամանակ հագեցված էր երկու ընդհանուր սարքավորումներով։ Այս սարքավորումները կոչվում են արհեստական երիկամ սարքավորումները, որոնք քրոնիկական երիկամային անբավարարությունով տարապող հիվանդների եւ հնարավորություն են տալիս ապրել, երկարացնում են կյանքը եւ բարձրացնում են կյանքի որակը։ Վերջին տարիների ընթացքում նոր սարքավորումների անհրաժեշտություն ստեղծվեց։ Դիմեցի հայ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանը անմիջապես դիմելուց հետո արձագանքեց եւ այսօր երկու սարքավորումը արդեն տեղադրված են Բաժանմունքում եւ պատրաստ են շահագործմանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, ողջ սփյուռքահայությանը, մշտական մեզ օգնության ձեռք մեկնելու համար եւ հույսով եմ, որ մեր համագործակցությունը կլինի մշտական։ Ընդհանրապես մենք ունենք այս օրվա դրությամբ 11 սարքավորում, նոր հիվանդանոց տեղափոխվելուց 4 նոր սարքավորում ունեինք եւ այսօր տեղադրել ենք 2 նոր սարքավորում։ Բաժանմունքի ավակ քույր Սիլվա Շահրամանյանը հանգամանորեն պատմեց բաժանմունքի եւ նոր սարքավորումների մասին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ստացանք այս սարքավորումները ու մեր հիվանդներին հույս պարգևեցինք նոր Պրելուդիևա իրանց համար։ Ինչպես փոխվեց ձեր աշխատանքը նոր սարքավորումներով, ձեր եւ հիվանդների վիճակը։ Սեանսների ընթացքում հաջող ապարատները չէին աշխատում միջև վերջ, մենք ստիպված էինք սեանսը կամ կրճատել, կամ ընդհատել, իսկ այս սարքավորումները երբ մենք ստացանք եւ հիվանդների համար եւ մեզ համար ամեն ինչը ավելի հեշտ դարձավ։ Շատ տարբերություններ չկան, կարողանում եք աշխատել այդ սարքավորումներով։ Հա, հա տարբերություններ չկան, ավելի կոմպակտ չափսերով, շատ առավելություններ չկան։ Տարբերությունը սրանք նոր են, որ ասենք ինչ վերմակրման չափսը ավելի լավա չէ, տենց տարբերություն չկա։ Շատ շնորհակալ ենք, այնպես ընդունեցինք, կարծես մեզ անձամբ մեզ ինչ որ բան բարգեվեցին։ Քանի շատ ուրախ եմ։ 36 հիվանդ ունենք, բայց հերթագրված 4-ից 5 հիվանդ է։ Մի օրվա մեջ։ Մի օրվա մեջ 18 հիվանդ են ընդունում։ Առաջի երկրորդ հերթով 9 հիվանդ առավոտ, 9 երկրորդ հերթին։ Ամեն օր 18 հիվանդ օրու մեջ 4 ժամ բարգում։ Քանի ժամ է տևում։ Սեանսի տևողությունը 4 ժամ է, հա։ Ձեզ Սերգեյ Պետրոսյանը արդեն երկար տարիներ է ինչ շաբաթը 3 անգամ այցելում է բժշկական կենտրոն եւ արհեստական երիկամների ապարատների օգնությամբ կատարում արյան մաքրում։ Սերգեյ, ինչքան ժամանակ է, որ օգտվում եք այս սարքավորումներից եւ ինչքան ժամանակ է, որ բուժում եք ստանում այստեղ։ 7 տարի։ Գոհ եք բուժազնակազմից։ հա։ Դրանից հետո ինչպես եք ձեզ զգում։ Լավ։ Շաբաթը քանի անգամ եք գալիս։ 3 դուք կարողանում եք ձեր ոդկով գալ, թե ձեզ հա, ուղեկցում են։ Հա, չէ, ես հələ ոդկա ամջամ դիրաջ։ Շատ եմ շնորհավոր։ Սարքավորումները բժշկական կենտրոնում տեղադրել են Հայաստանից եկած ինժեներները։ Արա Հակոբյանը մեր հանդիպման ժամանակ ասաց, որ մասնագետների մեծ խմբով նման աշխատանքներ են կատարում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մասնագետը անչափ կարևորեց գերմանական ֆիրմայի արտադրության նոր սարքավորումները։ Հասարկում ենք ողջ Հայաստանի, Ֆրիզենիոս Մեծիկոքեայի սարքավորումները եւ Ստեփանակերտի դիալիզի բաժանում։ Բոլոր սարքավորումները 2005-7 թվականից է սկսվել Ստեփանակերտի հանրապետական վանանոցի հարաբերությունները, հիմ բաժանմունքը կար, փոքր համապատասխան, երբ նոր շենքը ապնեն կառուցվեց, նոր սարքավորումներ վերվեցին, ինչ-որ մասը Եվրազիանյուսն է տրամադրել, Եվ բոլոր մոնտաժը արված է մեր կողմից։ Ես մենակ չեմ գիտեմ, մյուս սերվիս ինժեներ մենք երկուսն ենք Հայաստանում, հիմա գործ է անում Սենյակում, որտեղ մոնտաժն էլ է անվել մեր կողմից եւ ջրի մաքրման կայանը եւ ջրի մատակարարման համակարգը, մաքուր ջրի։ Խոսքով ես անդին մենք ենք հավաքել տեխնիկական մասը։ Դա գերմանական ֆիրմա է, Fresenius Medical Care լիդերներից մեկն է աշխարհում, 170 երկրներում իր ներկայացությունն ունի Հայաստանում։ Դա 90-ական թվականներից է սկսվել, պետք է ասել, որ տխուր պատմությունների պատճառով երկրաշարժ 88 թվականի առաջի զիալիս սարքավորումները Հայաստանում, այն ժամանակ խորհրդային միություններ դեռ Եվ պետք է ասել, որ հենց Հայաստանից սկսվեց եւ ընդհանրապես Սովետ Միությանը տարածքում դիալիզի սկիզբը լուրջ, հա, դեպողությունը սկսեց զարգանալ տարածքներում, հետո արդեն անկախ երկրներում։ Մեր գործնությունը Հայաստանում եւ բոլոր մյուս երկրներում վիզենուսի կողմից հետեւյալն է. երկու կետ կա։ Եթե սարքավորումը կանգնած է, պետք է աշխատի։ Դա մեր տեխնիկական ծառայության դրվածքն է։ Մենք անում ենք եւ гарантийное обслуживание, да, обязательно, и постгарантийное обслуживание. То есть это обязательно будет наши. А что делают уже наши наше начальство и коммерческая служба։ Ամենագլխավորը, որ անպայման անվում է պլանային տարեկան պրոֆիլակտիկ աշխատանքները ցանկացած սարքի հետ։ Լղարողջապահության նախարարն ասաց, որ Սփյուռքահայությունը միշտ էլ կանգնած է արցախցիների թիկունքին եւ համագործակցությունը Սփյուռքահայության հետ կրելու է շարունակական բնույթ։ Բարգամներ դուք լսեցիք լղարողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետրական ընկերությունը համալրվել է գերմանական արտադրության հեմոդիալիզի նոր սարքավորումներով վերնագրով հաղորդումը այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը ոչ նոր հանդիպում